الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأداكم شكر جل وعلا أنكم تكي سالنا أمان انتم صلى الله عليه وسلم فاندليا كتيك أو كمليف وحديث ينبايو أتكويزا كويماليزا كتكويك اليوبيتا حديث نباري كمينتات كمينتات حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد بئرا فنزل فيها فشربه ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له hii ndiyo حديث ambayo الإسلامية katika ويكي إليوبيتا tukaangalia sharh ya hadithi hii na fawaid tukawa tumesimamia katika nukta wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun tukataja faida mbalimbali mpaka tukafikia katika nukta au faida ambayo inayozungumzia katika kipengele hichi fi kulli kabidi ratbatin ajrun wa ndani ya maneno haya kuna raddi eh, kwa watu ambao wenye taasisi mbalimbali na jumuiya mbalimbali taasisi hizo na jumuiya hizo zikijishughulisha na swala zima la kuwaonea huruma wanyama kwamba wao wanadili na haki za wanyama na wakidai kuwa eti Uislamu umekuja kuadhibu wanyama. Tukataja dalili nyingi sana ambazo zinaonesha kwa Uislamu umekuja kujali na kuzingatia haki za nini za wanyama. Wazi? Tukataja mengi sana tukafikia katika eh, kauli ya mtunzi aliposema وذكر بعض الفقهاء تكسوما نكتة هيو نليو تتانزيا حقشيني كتقولي ابن السبكي سوا أولياك يكوانزا ليسيما كوا وحق على كل باريدي ألا يجهد الفرس لحق يكيلا باريدي تسمى باريدي يواتوا أنباوا لكوا كتوما وحق barua kwa lugha ya sasa tunasema kama vile watu wa posta. Zama hizo hakuna njia za utumaji hizi na ala zilizokuwepo, anapewa mtu anapanda mnyama na kupeleka barua. Kama ni haki ya watu hao, wasimuadhibu farasi, bali wamwendeshe kwa kiwango cha uwezo wake. Sawa. Kisha akasema vile vile imamu huyo waqala inda dhikri at waqala inda dhikri at-tayyan kurasa wa 42 akasema al-imam ibn subki eh wakati alipotaja at-tayyan man huwa at-tayyan tayyan huwa alladhi yabni bitin ni yule anayejenga kwa udongo yule anayejenga kutumia nini udongo asema huyu anayejenga kwa kutumia udongo kwa lugha ya hapa niseme kukandika eh, zile nyumba zinazojengwa kwa udongo, nyumba za miti ambazo zinakandikwa. wa min haqqihi alla yutayyina makanan qabla alkashf anhu, na katika haki ya huyo mjenzi ni kwamba asije akaweka sehemu udongo, alla yutayyina makanan, asije akatia udongo katika sehemu qabla alkashfi anhu, kabla hajachunguza hapo anapoweka udongo, si unakandika hal fihi shay'un min alhayawanat amla, anatakiwa achunguze, je kuna chochote katika viumbe au hapana? Yani hapo unapotaka kuandika kuna kiumbe au hakuna kiumbe, ni wajibu wa huyo fundi achunguze. Wazi? tara kathiran min at-tayyanin asema nawe utaona wengi katika wakandikaji mafundi hawa kujenga nyumba za udongo za kukandika yaajaluna fi wad'i tin wafanya haraka katika kuweka udongo ala aljidar juu ya nini yakuta sawa wanafanya haraka katika kuweka udongo katika kuta kukanika warubama sada ma la yahillu qatlu na wenda akaja kugongana na kitu ambacho si halali kukiua au akaua kitu ambacho si halali kukiua lighairi maakala katika vile visivyo liwa min usfurin wa nahri kama vile usfur na mfano wake mbaiwayo huyo tusema tambatamba na mfano wake wazi faqatalahu akawa amejikuta kwamba amemuua huyo mnyama wandamaja fiti na akawa amemchanganya katika nini katika udongo wayakunu hinaidhin na atakuwa huyu tayyan wakati huo khainan lillahi ta'ala amefanya khain khiana na Allah tabaraka wa taala min jihati qatlihi hadha alhayawan katika kumuua huyu nani huyu kiumbe wazi lazima utazame inawezekana hapa katika shimo kuna mnyama kuna ndege wazi ambapo usipochunguza utakuja kumuua yote haya yanatajwa kuonesha Uislamu namna gani ulivyojali wanyama na kuwapa haki zao naam وفي كتاب التراتيب الإدارية للكتاني na katika kitabu ambacho kinaitwa at-taratibu al-idariya taratibu za kiofisi au za kiidara eh maadhira waqala inda dhikri sa'isi ad-dawwab na amesema pia wakati wa kumtaja sa'isu ad-dawwab yule ambaye anawaongoza wanyama mwongozaji wa wanyama wa min haqqihi na katika haki ya huyo mtu annusu fi khidmatiha sawa anatakiwa afanye vizuri katika kuwahudumia wazi afanye vizuri katika kuwahudumia wa tanqiyatul aliq laha na pia vile vile eh tanqiya afanye usafi wazi al aliq laha يعني العليق ما yuqaddimu lidaba min at'am afanye kile anachowapa wanyama kuwa ni kisafi bala chakula chao kiwe ni kisafi watanqiyatu alaliq laha na chakula anachowapa kiwe ni kisafi wataadiyati alamanati fihi na kutekeleza amana katika hao wanyama fa innahu la lisana lahu hakika hawa wanyama au huyo mnyama hana ulimi yashkuhu ila illa ila Allah Ta'ala hana ulimi ambao anaweza akatoa mashtaka yake isipokuwa kumshtakia ni nani ni Allah tabaraka wa taala kwa hiyo yule ambaye anawaongoza hawa wanyama anawasimamia hawa wanyama anatakiwa awahudumie vizuri lakini pia vile vile awape chakula kilichokuwa kisafi na mazingira yakiwa ni masafi na atekeleze amana kwa sababu hiyo ni amana Allah amemfanya kuwa yeye ni msimamizi wao wazi hakika hao hawana ulimi zaidi ya kuzungumza na nani kumshtakia Allah tabaraka wa taala na kama tulivyoona huko nyuma katika hadithi ya Mtume sallam alipoingia katika moja ya bustani akajangamia akapiga magoti pale akawa anatoka na machozi Mtume akauliza nani mmiliki wa huyu mnyama eh, akajitokeza akamwambia amenishtakia huyu kwamba wewe unamtia njaa lakini pili unamfanyisha nini kazi zaidi ya nini ya uwezo wake wazi naam fi kitabi taratib al-idariya na katika kitabu kinachoitwa at-taratib al-idariya yani mpangilio wa kiidara wa kiofficial au taratibu hilo ni jina la kitabu lilkatan mtunzi anaitwa al-Kattan qala asema qala Sheikh Abu Ali ibn Rahali fi babi al-ghasb amesema Sheikh Abu Ali ibn Rahali katika mlango unazungumzia ghasbi sawa akataja maneno kisha akataja mahallu shahid wama dhukira min habsi at-tayri na yale yaliyotajwa min habsi at-tayri yani kuna maneno mengi yaliyotangulia katika kitabu hicho wawe ambao cha huyu bwana sawa amesema Sheikh Abu Ali Burrahal katika mlango wa ghasbi sawa imekuja maneno mengi kisha mtunzi akachukua mahali shahidi ambayo yamezungumzwa na huyu bwana shekhe huyu asema wama dhukira min habsi at-tayri na katika yale yaliyotajwa katika kuwafunga ndege alhabs kuwafunga mtu akamfunga ndege eh, akamweka katika banda au akamfunga innama huwa idha lam yakun fihi ta'dhib inajuzu kumfunga ndege ikiwa kumfunga huko kutakuwa hakuna kumwadhibu yani hatoadhibika na kuteseka baadhi Yani hatopata tabu na kuona adhabu kwa huko kumfunga kwako. Au tajwii au ikiwa katika kumfunga kwako hautomfanya awe ni mwenye kupata njaa wazi dalala vizuri yani kumfunga kwako ndege kuna watu wanafuga ndege wazi yaruhusiwa ikiwa kumfunga huko itakuwa si adhabu kwake yeye wazi au ikiwa pia vile vile hautomtia njaa utamhakikishia kuwa haki zake amezipata chakula au taatish au kupatwa na kiu hakikisha kwamba anapata kinywaji walau bimadhannati alghafla anhu hata kama itakuwa ni kwa dhana kwamba ya kughafilika yani ikiwa utaona kwamba itakuwa utapatwa na unawezekana ukaghafilika uka sawa kumpa chakula haitofaa tunawaambia nzuri kumfunga au bihabsihi ma'a tayrin akhara au kwa kumfunga pamoja na ndege nyingine yanqubu ra'sa akawa anadonoa nini kichwa chake yani ukamfunga na ndege mwingine alafu akawa wanagombana kwa lugha nyepesi wanapigana sinaeleka vizuri kama taf'aluhu duyuku fil aqfasi kama anavyofanya eh majogoo eh, katika majumba yao yanqubu ba'dha ra'sa ba'd baadhi yao yanadonoa kichwa cha wengine wanagombana hatta inna dika yaqtulu al-akhar mpaka inafikia jogoo anamuua jogoo mwingine wa hadha kulluhu haramun bi ijma' yote haya ni haram kwa ijma mtafuga wa hadha kulluhu haram يتهالي حرام باجماع لان تعذيب الحيوان لغير فائده faida كواذب ونيامه بلا فائده لا يختلف la تحريمه fi tahrimihi hakutofautiana yani hakuna tofauti kwa wanawachuoni juu ya uharamu wa jambo hilo <coughs> hakuna tofauti kwa wanawachuoni juu ya uharamu bimaana wote wanakubaliana kuwa ni nini wazi ya mashayikh ثم قال kisha akasema wal faida yataatta wujuduha bila ta'dhib na faida inapatikana kwa kuwepo hao ndege bila kuwaadhibu وهذا إن كان بحبسه وحده أو مع من لا ينقبه na hii linapatikana ikiwa utamfunga peke yake au ukamfunga na ndege mwingine ambaye hatomdonoa hawatagombana au ya'malu bainahuma hailan au mtu akaweka kati yao kiziwizi mfano ni banda lakini huku yuko kivyake na huku yuko kivyake bihaithu la yaslu ba'dhuha ila ba'd ikawa baadhi hawa hawafiki sehemu nyingine wala wale hawafiki sehemu nyingine wayatafaqaduhu bilakli washurbi akawaweka katika sura hiyo na akawa anawakagua kwa kuwapa chakula na kinywaji kama yatafakadu auladahu, kama anavyowakagua watoto wake, anahakikisha wamekula na wamekunywa. Wayadau litairi ma yarkabu alaihi, na anatakiwa pia amwekee ndege kile atakachopanda juu yake. Tunaelewana vizuri? Lazima umwekee kitu cha kuninginia, kakhashabatin, kama vile nini, ubao. Wa amma an yadaa at-tayra ala al-ardi ama kumweka ndege katika nini katika ardhi bila shay'in bila kitu chochote fadhalika yadhurru bihi hilo linamdhuru khasatan fil bardi hasa katika wakati wa nini wa baridi zima taizi واضح يا مشايخ وبعد كلام طويل للكتاني na baada ya maneno marefu ya Imamu Kattan qala fi akhirih akasema mwishoni katika maneno yake wa innama ataltu alqawla huna na hakika nimerefusha maelezo hapa litulama anna ahla alislami ili itambulike na ifahamike kuwa watu au waislamu kabla qurunin kabla ya karne nyingi tafattanu ay tafahamu watanabbahu walifahamu na wakazinduka lima tadhaharat bihi alana jum'iyat arifq walizinduka mapema kwa haya ambayo wamedhihiri au wanajitokeza jumuiya mbalimbali na taasisi mbalimbali za kuwaonea huruma nini wanyama huko Ulaya wao wanazuka sasa hivi lakini karne zilizopita huko waislamu waliamka mapema na wakalifahamu salahila hili la kuwaonea huruma nini wanyama. Kwa hiyo si kwamba umeleta jambo jipya. Wale? Naam. Wa dhakarat kutubu tarikh na vimetaja vitabu vya historia anna hadarat alislami hakika maendeleo ya Uislamu kanat fiha awqaf yani katika maendeleo ya Uislamu huko nyuma waliweka auqaf wakfu wakfu hizo khasatan zilikuwa ni wakfu maalum litatbibil hayawanati almarida kwa ajili ya kuwatibu wanyama wagonjwa yani katika karne hizo walipotawala waislamu waliweka wakfu maalum wakfu hizo zinadili na kushughulika na kuwatibu wanyama ambao ni wagonjwa wazi wa awqaf ra'i alhayawanat alajiza na wakaweka wakfu za kuwalea na kuwaangalia wanyama waliokuwa vikongwe wale wanyama washakuwa wakubwa watakuzeeka wakawa wanaangaliwa wanalelewa na kuhudumiwa haya yamefanyika katika tawala za Kiislamu fanasalullaha ta'ala tuomba Allah mtukufu an yu'izza walmuslimin islam eh, wal aupe nguvu Uislam na Waislam wa yudhilla shirka wal na watie au tie udhalili ushirikina na washirikina kwa hakuna mapya haya yanayofanyika. Ukaona wazungu wanakaa anamdunga sindano mnyama, anamtibu, anasafisha kidonda, eh, anawajali. Hakuna mapya. Hayo yameshatangulia huko kwa Uislamu wamefanya hayo. Unaelewana vizuri? Sasa yule ambaye yuko mbali na kufuatilia dini yake, akiona hivyo ndio anasikia da, ah, wazungu kwa kweli wako mbali sana. Eh? Hebu angalia mnyama anahudumiwa Sheikh kuliko hata binadamu. Sinaelewana vizuri? Sasa kwa kuwa hatutaki kusoma sisi, ndio pale utawapandisha rengi na kuona ni watu wa maana, kumbe hayo imeshatangulia katika nini, kwa Uislamu. Wewe ukiliona utaona wazungu, sio habari ya Waislamu tena. Sisi tunafahamiana vizuri. Almuhimu, huo ndio ukamilifu wa yale yaliyotangulia katika hadithi hiyo. Alhadithu rabiu ashara عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبلته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء والحديث متفق عليه وقال أنس رضي الله عنه وسلم كنت أمشي مع رسول الله إلي نلقواني كتبيا فموجة نمتوم والله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجراني ناكي وجوياك أميفا بردة يا نجراني بردة نجراني بردة نشوكا أو كيكوي المهم نفاذ للسامبول يشوكا أو كيكوي نجراني sawa Najrani hapa imenasibishwa katika sehemu ya Najran na ni mji miongoni mwa miji ya nini ya Yaman sawa yani nguo hiyo ambayo Najraniyu imetengenezwa sehemu ya Najran ambapo Najran ni mji katika miji ya nini ya Yaman واضح فهذا البرد نوع من الثياب المعروف وجمعه أبراد وبرود وجواك أبراد أو برود ثم نجران نسبة إلى نجران سوا نسبة يسهم نيدونيني نجران هو موضع بين الحجاز نسهم بقاتي الحجاز والشام واليمن المهم kwa nasibisha kutokana na maeneo yale أنبوينا inatengenezwa sawa طيب Sasa Anas yasema fadarakahu al-a'rabi akawa amekutana eh, na a'rabi a'rabi bedui watu wa mashambani huko sawa fajabathahu biridaihi jabadhatan shadida akawa ameivuta ile nguo ilishuka ya mtume tena uvutaji wa nguvu yani mtume anatembea adrakahu arabi akawa amekutwa na nani arabi yule yule arabi akamdiriki mtume sallam alafu akashika ile nguo eh mtume huko akaivuta sawa tena uvutaji wa nguvu طيب فنظرت يقول أنس رضي الله عنه فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم nikatazama ila safa ila janibi atiqin nabii nikatazama pembezoni mwa nini pembezoni kati ya shingo na bega la mtume sallam yani nikamtazama upande wa kati ya shingo na bega ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa alikuwa amejizungushia nguo ile ile bwana akaivuta ana sasema nikatazama pembezoni kati ya shingo na bega ya mtume sallallahu alaihi wasallam وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته جاوة وقد أثرت بها حاشية البرد إكاوة إيه؟ زي لنشا زي لنغو زي مفنانين زي مواثير امتوم صلى الله عليه وسلم أكاوة مأثريك بمعنى ikawa imemkwangua au imemchuna wazi طيب ثم قال kisha akasema mtume kisha akasema huyu arabi huyu bedui ya muhammad ewe muhammad murli min mali llahi alladhi indak nipe idhini katika mali ya Allah ambayo ipo kwako nipe idhini nikapate mali ya Allah ambayo wewe ndio msimamizi wa mali hiyo faltafata ilayhi rasulullah mtume akamgeukia akamtazama thumma dhahika kisha akacheka thumma amara lahu bi'ata kisha mtume sallam akawa ametoa amri ya apewe mali bi'ata bi maana bi malin kwamba apewe tunafahamiana vizuri Mtume sallam atembea na Anas kaja bidui Mtume amejizungushia burdatun najran eh nguo hii ambayo imetengenezwa wapi Najran mji katika miji ya nini ile bwana akaivuta akaja yule bedui Mtume atembea akaivuta kwa nyuma Anas anasema nikatazama kati ya bega la Mtume na shingo lake ikawa imemwathiri ile nguo kama imempangua eh imeacha alama yani kwa min shiddati jabdha kwa sababu alivuta kwa nguvu kisha akamwambia mtume tena ambaye Muhammad nipe idhini mimi ya mali ya Allah ambayo wewe ndiyo umsimamizi takamani mtume akageuka akamtazama kisha akacheka kisha akatoa agizo kwamba apewe mali fadhi qawluhu kuntu amshi ma'a rasulillah faida katika hadithi hii kauli ya kwanza ya Anas aliposema nilikuwa natembea pamoja na mtume fihi tawadhu an-nabii sallallahu fi mishiyat fi mashihi katika kipengele hichi tunaona unyenyekevu wa mtume katika kutembea kwake ma'asha shabi pamoja na kijana mdogo wal khadimu na nani na mtumishi tu pamoja hapa mtume alikuwa anatembea nani Anas kijana mdogo Anas ni kijana lakini pia vile vile ni nani sinaelewa vizuri hapa tunajifunza unyenyekevu tu mmoja wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akitembea hata na vijana wadogo pia lakini pia akitembea na wa, hata na kijakazi naelewana vizuri wa kauluhu na hapa tunaona kwa faida nyingine pia kuna watu wanafanya kazi majumbani lakini wanawaweka kama vile si binadamu kama sio ukimfanyia utu huu na tabia hii anafarijika na anakuona kwamba unafanya nini unamjali wa alayhi burda jarani burdu najrani ghalidhu alhashiya naam na akiwa kuna kipengele hapa nilikiacha kwenye hadithi amkunikumbusha hapa wa alayhi burda najrani akiwa anashuka hilo vazi ambalo ni najarani limetengenezwa katika miji ya Yaman ghalidhul hashiya tuliruka hapa eh? ghalidhul hashiya yani zile ncha zake au pembezoni ni ghalidh ngumu yani ngumu sinaeleka vizuri yani sio sio smooth smooth si laini huku kwenye pembe zake nchani huku kwenye pindo yani ni kugumu chinaelewana vizuri na ndio maana alipoivuta ikawa imeacha athari kwa nani kwa mtume saw sallam wa alayhi burna jarani ghalidh alhashiya ay ndani ya kipengele hichi fihi zuhudu nabii fi tarki tarafi fi libas tunaona zuhudi ya mtume wa sallam katika kuacha atarafu fi libas eh kufanya fujo katika mavazi yani kuvaa mavazi ya fahari zaidi taraf sieleka vizuri tunaona zuhudi ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi tayib wa fihi inayatu sahaba radhiallahu anhu na pia ndani ya kipengele hichi tunapata faida ya pili kuwa ndani yake tunaoneshwa pupa ya masahaba radhiallahu anhum binakli akhbari nabii sallallahu alaihi wasallam upaya yakunuku habari za mtume swalla sallam bidaqiqiha wa jaliliha zile za ndani na zile za za wazi fi akhbari aladab adab katika habari za adabu za mtume fakaifa fi akhbari alahkami iweje katika habari za hukumu maana kama walikuwa wanapupa katika kutuelezea habari za mtume zile za ndani na zile za wazi tena katika mambo ya adabu iweje katika masala ya hukumu za nani za Allah tabaraka wa taala shakka kwamba watakuwa na hima zaidi ya kuziweka wazi na hapo pia kuna karadi kidogo juu ya wale ambao wanazusha mambo ambayo hakuyafanya nani Mtume sallam kwa sababu kila chokifanya Mtume wametunukulia masahaba mpaka katika adabu kwa hiyo na katika sheria hivyo hivyo kwa kile ambacho hawakufanya hakikuwepo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam وقوله فدركه أعرابي فجبذه بردائه na kauli yake Anas asema mtume akawa amekutwa na huyu bedui au amefikiwa na bedui fajabadhahu biridaihi akavuta ile shuka yake jabdatan shadida uvutaji mkali wa nguvu فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ndani ya kipengele hichi fihi tawtinu duati alkhairi anfusahum ala tahammuli tabai'i nnas katika kipengele hichi kuna faida tawtinu duati alkhairi eh tawtinun hadha masdaru min wattana kama moja bimaana ay hamlu nafsi ala sabri eh kuibeba au kuilea nafsi katika kipengele hicho tunapata faida ni wajibu kwa madai kuzilea nafsi zao katika kusubiri tumo moja kwamba madai wazilee na kuzizoweza nafsi zao tautinu duati alkhairi ni kuzilea nafsi zao yani madai wanaolingania katika khairi kuzilea nafsi zao juu ya subra sawa ala tahammuli tabai nas katika kuvumilia tabia za watu katika kuvumilia tabia za watu fadhalika min asbabi qabuli da'watihim hilo ni katika sababu za kukubaliwa nini sababu tabia za watu zinapishana umeona ubaya alichokifanya kaja kwanza akamvuta mtume anatembea yeye kwanza akashikashuka akamvuta na akamuumiza si tabia za waungwana wala sio ustaarabu lakini mtume sallallahu akasubiri wazi alipogeuka akacheka sawa kisha akasema apewe tunaelewana vizuri na unaweza ukawa unafanya dawa haya kwa wale madai wajua mtume amekumbana na mengi unaweza ukatoa mawaidha mtu akasimama kati akasema wewe ni mnafiki muongo hasab sisi tunafahamiana vizuri sababu unakutana na vichwa mbalimbali naam وقول يا محمد na aliposema huyu bedui ewe Muhammad fihi dhammu sawa katika nukta hii kuna dhammu man kariha an yunada ash-shakhs bismihi al-alam duna mura'ati lihali al-munadi kuna raddu hapa dhammu yani au aib kusemwa vibaya kwa wale ambao wamesema kuwa ni karaha yani kuna watu wanasema ni karaha mtu kuitwa kwa jina lake wakahukumu hivyo tu kwamba ni karaha mtu kuitwa kwa jina lake basi hakuweka kaidi kwamba eh kaidi ya nini duna muraatin lihali almunadi hakuweka limiti kwamba huyo anayemwita hali yake ikoje sinaweka uzuri ni karaha kumwita mtu kwa jina lake tu alamu yake sinaweka uzuri huyu kaja akasema ya Muhammad ala alaqal ingesema ya Rasulullah ya Abi ya aba Abdullah sawa ewe baba Abdullah au ya Rasulullah ni wito ambao ndani yake una heshima kwa hiyo amemuita ya Muhammad ewe Muhammad sasa kuna watu ambao katika wanawachuoni wamesema kuwa ni karaha mtu kumwita jina lake moja kwa moja lakini hawakuweka kaidi kwamba huyo anayeita awe na hali gani la vizuri sahihi kwa hiyo anasema katika hili kuna dhammu kwa watu hao kuonesha kwamba huyo anapewa udhuru ili ni bedui ditu la shamba sinafahamiana vizuri naam طيب فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء فيه أن على داعي الخير أن يحرص على نفع السائل katika nukta hii kuna faida faida yenyewe ni kwamba ni wajibu kwa yule mwenye kulingania katika kheri apupie katika kumnufaisha muulizaji hata kama atakuwa amekosea eh, yule muulizaji kwa kukosa adabu sawa bihukmi tabihi kwa hukumu ya nini ya ile tabia yake kwa pamoja yani muulizaji pia amekosa adabu wazi wewe upupie katika kumnufaisha hata kama katika kuuliza amekosa nidhamu pia katika uulizaji wake amekosa adabu na hilo anahukumiwa kutokamana nini na tabia yake وفيه أن سبق الجواب بحسن القول أو الفعل يزيد السائل محبة للمسؤول na faida ya pili ni kwamba jawabu eh, kutangulia jambo zuri jambo zuri kulitangulia jawabu sawa أن سبق الجواب بحسن القول sawa yani jawabu kutanguliwa na kauli nzuri yani kauli nzuri inapolitangulia jawabu sawa au kauli nzuri inapotangulia kitendo ndio makini hapa yazidu sa'ila mahabbatan lilmas'ul inamzidishia yule muulizaji eh nini mapenzi kwa yule nani? Yaani hilo linazidisha mapenzi kwa yule anayeuliza, lakini mapenzi yao yanazidi kwa nani? Kwa yule anayemuuliza. Naelewana vizuri? Sahihi. Wa min thamma wa min hunak, na kwa sababu hiyo qabuli da'watihi, atakubali nini? Da'wa yake. Faida tunaipata wapi? huyo alipokuja akamvuta mtume sallallahu alaihi wasallam inaleka uzuri akamwambia mtume nipe mimi katika mali ambayo mali ya Allah lakini wewe ndio mmiliki unasimamia mtume ajafanya nini akafanya nini wazi kisha akasema afanye nini apewe na vizuri kwa hapo tunaona kwamba kauli nzuri imetangulia nini jawab sieleka vizuri kauli nzuri imetangulia yani tayari mtume sallama eh, kabla ya kumjibu ameonesha nini amejeuka anacheka wala hakukasirika katika hilo ambalo hilo pia linazidisha mapenzi kwa nani kwa nani ya ikhwa kwa muulizaji sababu hicho alichokifanya alitarajia nini ni kizuri kibaya wazi kisha namuona mtume sallam anatabasamu na anampa wazi hilo linamzidishia nini mapenzi muulizaji kwa yule alifanya nini eh kwa yule alimuomba <laughs> mapenzi kwa yule muombaji kwa yule alimuomba sababu hapa ni masala ya kuomba bwana sawa eh naam wa min thamma qabuli da'watihi aidan pia vile vile na katika uzuri sawa wa kitendo kabla ya jawabu kama mtu akaonesha kitendo kizuri kabla ya nini ya kujibu sawa hilo linapatikana katika hadithi hii pale alipocheka mtume sallallahu alayhi wasallam sawa alionyesha kitendo cha kucheka kabla ya kufanya nini kabla ya kufanya nini ya kujibu sawa طيب muraatan lihali sail kwa kuzingatia hali ya yule muombaji طيب pia vile vile katika uzuri wa maneno kabla ya jawabu yani uzuri wa maneno, mtu akatanguliza maneno mazuri kabla ya kujibu hicho alichoulizwa, alichoombwa katika uzuri au na faida ya jambo hilo. Addu'a lisail ni dua kwa yule nani, mwombaji au muulizaji, atakuombea dua sababu umeonesha kauli nzuri kabla ya nini, Sawa, katika faida zake ni kwamba yule muombaji au muulizaji atakuombea dua. Sawa. والثناء عليه lihirsihi inda sualihi, na pia vile vile atamsifia atamsifia kwa nini? Kwa ile pupa yake wakati alipomuomba katika jambo ambalo eh, ana haja nalo na ana umuhimu nalo yule muombaji katika jambo la dini yake. Tai wakadha tadhminu duai, hivyo hivyo itakuwa ni kukusanya dua au kusambaa au kuenea kwa dua lilmad'uwina fi athna'i da'watihim kwa wale ambao eh, ni wenye kuombewa katikati ya nini ya dua zao atakuwa wanaombea dua pindi wanapokuwa wakiomba dua zao sawa wanusihim na pia vile vile na kuwa nasihi almuhimu maneno haya faida hii inarejea katika kipengele hicho kwamba kauli nzuri inapotangulia kitendo faida yake ni hiyo na pia vile vile kitendo kizuri kinapotangulia jawabu faida yake ni kuweza kuonesha katika moyo wa yule muulizaji au muombaji kwamba unajali na takubali unacho unajifanya nini unacho wewe mueleza kama ni dawa pia vile vile lakini pia atakusifia vizuri lakini tatu pia itakuwa ni wepesi kukubali dawa yako kwa wale ambao wanaolinganiwa wazi ni hayo tu طيب أذان ni muda أنا تيم time الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد والحديث أخرجه الشيخاني طيب kutoka kwa Abdullah ibn Amri ibn al-As Allah mridhi asema alikuja bwana mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fastaadhanahu fil jihad akamwomba idhini mtume ya kwenda katika jihadi mtume naomba idhini nami niende katika jihad faqal mtume akamwambia ahayun walidaka Je, wako hai wazazi wako wawili? Kwa moja, ahayun walidaka, je, wazazi wako wawili wako hai? Faqala na'am, huyu bwana akamwambia ndio ya Rasulullah. Qal, mtume akamwambia fafihima fajahid, basi kwa hao wazazi wako wawili nenda kafanye jihad. Fafihima fajahid kwa hawa wazazi wako wawili fajahid واضح طيب قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في الجهاد فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم katika nukta hii faida ya kwanza ni pupa ya masahaba katika kumrejea mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba walikuwa wakirejea kwake yeye tayib katika kujua eh, hukumu na masaili mbalimbali ya nini ya dini. Mtume, niende katika jihadi? Amuuliza wazazi wako wawili wako hai? Naam. Basi jihadi yako wewe, nenda kaishi na wazazi wako wawili. Wazi? Wa fihi fadilatu jihad, lakini pia vile vile katika nukta hii tunaona ubora wa nini wa jihad. Wa qawluhu ahayyun walidaka fihi hirsu nabii ala sha'ni alwalidain tunaona pupa ya mtume sallallahu sallama juu ya jambo la wazazi wawili wa qawluhu fa fihi ma fajahid fihi anna amala alkhair yatafawatu fil fadl katika kauli hii tunaona faida kuwa matendo ya kheri yanatofautiana katika ubora amali za kheri zinatofautiana katika ubora wa anna birra alwalidaini na hakika kuwafanyia wema wazazi wawili afdalu min aljihad almustahab ni bora kuliko jihadi ambayo nini مستحب وفيه أن مريد الخير فإذا تاتو حقيقة يولي من يكتك خيري قد يفوت خيرا أنا ويزا أكفيت أنا خيري مما أراد كليكو هكتك على اليتاك إذا لم يسأل أهل العلم كما هتو أوليزا وجوز أن مريد الخير حقيقة من يكتك أنا كهتاج خيري قد يفوت خيرا أنا ويزا أكفيت أنا خيري mimma arada katika yale aliyoyataka yale anayoyataka akakosa khair idha lam yasal ahla alilm pindi atakapokuwa hajauliza watu gani sasa huyu angeondoka bila kumuuliza mtume singepita na khair na hapa utaona pia wengi wanaingia katika hili watu hawarejei kwa wanawachuoni kuuliza masala ana hukumu akili yake anaingia katika mambo akidhania yupo sawa kumbe si hayupo katika usawa na wengine pia kuingia katika majanga mbalimbali tunafahamiana vizuri kwa hiyo huyo asingemuuliza mtume wa sallam angekosa ana nini angekosa fadhila hizo kupambana au kuwahudumia wazazi ni jambo kubwa kuliko jihadul mustahab طيب asingelijua lau kama asingeenda kuuliza kwa mtume sallam wa fihi adhimu haqqul walidain lakini pia ndani ya kipengele hichi tunaona ukubwa wa haki za wazazi wawili kwamba wazazi wawili wana haki kubwa wafihi anna duat alkhair ndani yake pia kuna faida kuwa walinganiaji wa khairi kum aula an-nas bi birri alwalidain watakiwa wawe ni watu wa mwanzo katika kuwafanyia wema wazazi wawili hum aula an-nas wao wawe ni wa mwanzo bi birri alwalidain katika kuwafanyia wema wazazi wawili waqad kana afdalu du'ati alkhair na alikuwa mbora walinganiaji wa khairi walikuwa wabora walinganiaji wa khairi wa humul anbiya'u alayhimus salam nao ni manabii juu yao iwe nini aman barina biwalidaihim walikuwa ni wenye kuwafanyia wema wazazi wao walinganiaji wa kheri ambao ni manabii tunaona wao walikuwa mstari wa mbele katika kuwafanyia wema wazazi wao wataratan biduaihim ila sabili alhuda na wakati mwingine wakiwalingania katika njia nini ya uongofu فخبر إبراهيم عليه السلام كما لبقوجة خبر إبراهيم بموجة نمززواك إذ قال لأبيه بنا لبسيمكم يا ببياك يا أبت إيه بابا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ونيني وابود كستيسكيا ولا كستيونا ولا يغني عنك شيء ولا كسيدي جوتي يا أبت إيه بابا إني قد جاءني من العلم أكيك ميمي نمجيونا علم ما لم يأتك علم أمبا hujajiwa na ilmu hiyo hauna ilmu hiyo fattabi'ni nifate ahadika siratan sawiya ni kuongoze katika njia iliyokuwa sawa sawa ya abati ewe baba la ta'budi shaytan usimwabudu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya shaytani amekuwa ni mwenye kumwasi mola wake ya abati ewe baba inni akhaf an yamassaka adhab mimi ninaufia usije ukapatwa na adhabu minarrahman kutoka kwa nani fatakuna lishaitani waliya akawa shaitani ndio nani waliwa almuhim fataratan bil akhbar an halihim ma'a walidihim hapo tumeona ni upande wa dua kwamba manabii walikuwa wakiwaombea dua wazazi wao lakini pia vile vile wakati mwingine walikuwa walikuwa wakieleza hali zao yani wakielezea hali zao wao pamoja na wazazi wao sawa kama ilivyokuja katika habari ya Yahya kisa Yahya Allah aliposema katika suratu Maryam eh wa barram biwalidayhi kwamba alikuwa ni mwema kwa wazazi wake wawili wala yakun jabbaran asiya hakuwa ni jabari ambaye ni asiya ay maana lam yakun mustakbira an ta'ati rabbih wa ta'ati walidayhi hakuwa ni mwenye kibri ya kutokuwa kumtii Mola wake lakini pia vile vile hakuwa na kibri ya kutokuwatii wazazi wake wawili baadhi ya mashaikh طيب pia vile vile Allah tabarak wa taala akaelezea habari ya nani ya Isa alayhi salam pamoja na nani na mama yake wa bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya sawa آية ميازا وجعلني مباركا أينما كنت سوا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا na amenifanya kuwa ni mwenye kuwafanyia wema wazazi wangu na kunifanya kuwa ni jabbaran shatia eh ni mwenye kibri na muovu tayib wa afdaluhum nabiyuna sallallahu alaihi wasallam na mbora wao ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kana baran bi'ammaihi alikuwa ni mwema kwa ammi zake wawili Hamzatun wal Abbas radiyallahu anhuma wa bi'ammihi Abi Talib wa huwa fi maqami abihi na ammi yake Abu Talib akiwa katika manzila ya baba yake faqad kana yad'uhu ila al-islam alikuwa akimlingania katika uislamu wa huwa ala firashi mautihi naye Abu Talib akiwa katika kitanda katika hali ya umauti wake يا عم يا كمبيا يا عم قل لا إله إلا الله سم لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله تمكو أمال تكتلي أو شهيدي بر الله تبارك وتعالى واضح نعم وسلك مسلك الأنبياء عليهم السلام في ذلك علماء الإسلام نعم بيت ما بيت وما نبي katika hilo wanawachuoni wa Kiislamu fakanu min abarri nnasi biwalidihim wakawa ni katika watu wenye kuwafanyia wema zaidi wazazi wao wanawachuoni pia waliokuja wakafata mienendo hiyo wazi قول أبي يوسف miongoni mwa mambo yanathibitisha hilo ni kauli ya Abu Yusuf asema raaitu aba hanifata nilimuona Abu Hanifa yahmilu ummahu ala himari akimbeba mama yake juu ya nini juu ya punda nilimuona Abu Hanifa akimbeba mama yake juu ya nini juu ya ya punda katika kuonesha kuwa pia maulama walifuata mienendo ya manabii katika swala zima la kuwafanyia wema nini wazazi wao واضح طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك kesho tutaendelea sehemu iliyobakia باذن الله Thank you.